U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah ne voli da se o zlu glasno govori. To može samo onaj kome je učinjena nepravda. Allah sve čuje i sve zna. Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite, pa i Allah mnogo prašta i sve može. Oni koji u Allaha i u poslanike njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika njegovi u vjerovanju naprave razliku i govore u neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo. I žele da između toga nekakav stav zauzmu. Oni su zbilja pravi nevjernici. A mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju a oni koji u Allaha i u poslanike njegove vjeruju i nijednog od njih ne izdvajaju, on će ih sigurno nagraditi. Allah prašta i samilostan je. Sljedbenici knjige traže od tebe da im s neba spustiš knjigu, pa od Musa su tražili više od toga, kad su glas rekli, pokaži nam Allaha. Zato ih je zbog bezdušnosti njihove munja ošinula, poslije su, kad su im očigledni dokazi bili pokazani, tele prihvatili, ali smo i to oprostili. A Musavu smo očitu vlast dali iznad njih smo brdo digli, zbog zavjeta koji su dali i mi smo im rekli, na kapiju pognutih glava uđite i još smo im rekli, o subotu se ne ogriješite i od njih smo čvrsto obećanje uzeli. Ali zato što su zavjet prekršili, i što u Allahove dokaze nisu povjerovali. Što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali i što su govorili naša su srca okorila, Allah im je zbog nevjerovanja njihova srca zapečatio, pa ih je samo malo vjerovalo. I zbog nevjerovanja njihova, i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merijeme, i zbog riječi njihovih. Mi smo ubili Mesiha, Isa, sina Merijemina, Allahova poslanika. A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili. O tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali, a sigurno je da ga nisu ubili. Već ga je Allah uzdigao sebi. Allah je silan i mudar. I nema ni jednog sljedbenika knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena. I zbog toga što su mnoge od Allahova puta odrčali. I zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno. I zato što su tuđe i metke na nedozvoljen način jeli, a za nevjernike među njima mi smo kaznu bolnu pripremili. Ali onima među njima koji su u nauku sasvim upućeni i pravim vjernicima, oni vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe. Naročito onima koji molitvu obavljaju i onima koji zeka daju i u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Njima ćemo sigurno veliku nagradu dati. Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. objavljivali smo Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i Isau i Ejubu i Junusu i Harunu i Sulejmanu a Davudu smo zebur dali i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali Allah je sigurno s Musaom razgovarao o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. Allah je silan i mudar. Allah svjedoči da istina ono što ti objavljuje. Objavljuje ono što jedini On zna, a i meleki svjedoče. A dovoljan je Allah kao svjedok. Oni koji neće da vjeruju i koji drugi od Allahova puta odrećaju daleko su zalutali. Onima koji neće da vjeruju i koji čine nepravdu Allah doista neće oprostiti i neće im put pokazati. Osim puta u džehennem, u kome će vječno i zauvijek ostati. To je Allahu lahko. O ljudi, poslanik vam je već donio istinu od gospodara vašeg, zato vjerujte, bolje vam je. A ako ne budete vjerovali pa Allahovo je ono što je na nebesima i na zemlji i Allah sve zna i mudar je. O sljedbenici knjige, ne zastranjujte u svom vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu. Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahu poslanik. I riječ njegova koju je Merjemi dostavio i duh od njega. Zato vjerujte u Allaha i njegove poslanike i ne govorite trojica su. Prestanite, bolje vam je. Allah je samo jedan Bog, hvalje neka je On. Zar On da ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji i Allah je dovoljan kao zaštitnik. Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, njemu najbližim a one kojima bude zazano da se njemu klanjaju i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred sebe sakupiti. Vjernike koji su dobra djela činili, On će prema zasluzi nagraditi i još će im iz obilja svoga više dati. A one koji su zazirali i oholili se, na nesnosne muke će staviti. I oni neće naći sebi mimo Allaha ni zaštitnika ni pomagača. O ljudi! Dokaz vam je već stigao od gospodara vašeg i mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. One koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se njegovih propisa pridržavali, on će sigurno u milost svoju i blagodat uvesti i pravim putem sebi uputiti. Oni traže od tebe tumačenje. Reci, Allah će vam kazati propis o kelali. Ako neko umre i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj polovina njegove ostavštine, a on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete, a ako su dvije, njima dvije trećine njegove ostavštine. A ako su oni braća i sestre, onda će muškarcu pripasti dio jednak koliko dvijema ženskima. To vam Allah objašnjava da ne zalutate. Allah zna sve. trpeza. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, ispunjavajte obaveze. Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti. Dok obrede hađa obavljate, nije vam dozvoljeno da lovite u istinu. Allah propisuje što on hoće. O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hađa, ni sveti mjesec, ni kurbane, naročito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka časnom hramu želeći nagradu i naklonost gospodara svoga. A kad obrede hađa obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite zato što su vam spriječili pristup časnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava. Zabranjuje vam se strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime i što je udavljeno i ubijeno i što je strmoglavljeno i rogom ubodeno ili od zvijeri načeto, osim ako ste ga preklali. I što je na žrtvenicima žrtvovano i zabranjuje vam se gatanje strelicama. To je porok. Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere. Zato se ne bojte njih, već se bojte mene. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera a onome ko bude primoran kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti. Pitaju te šta im se dozvoljava, reci, dozvoljavaju vam se lijepa jela i ono što vam ulove životinje koje ste lovu podučili, onako kako je Allah vas naučio. Jedite ono što vam one uhvate i spomenite Allahovo ime pritome i bojite se Allaha, jer Allah zaista brzo sviđa račune. Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data knjiga i vaša jela su njima dozvoljena i čestite vjernice su vam dozvoljene i čestite kćeri onih kojima je data knjiga prije vas kada im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite a ne da s njima blud činite i da iza prilježnice uzimate a onaj ko otpadne od pravije vjere, uzalud će mu biti djela njegova i on će na onom svijetu nastradati. O vjernici, kad hoćete da molitvu obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svoji potarite i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunubi, onda se okupajte a ako ste bolesni ili na putu, ili ako ste izvršili prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat svoju potpuni, da biste bili zahvalni. I sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i zavjeta kojim vas je obavezao kad ste rekli slušamo i pokoravamo se i bojte se Allaha jer Allah zna svačije misli. O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite. To je najbliže čestitosti i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah obećava oprost i nagradu veliku. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu uporicali, bit će stanovnici džehennema. O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama, kada su neki ljudi htjeli da se vas dočepaju, a on je zadržao ruke njihove. I bojte se Allaha i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju. Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovi, a između njih bili smo postavili dvanaest rješina i Allah je rekao, ja sam s vama. Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali. Sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaših i uvešću vas u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao, s puta pravoga iskrenuo. Ali, zato što su zavet svoj prekršili, mi smo ih proklejili i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mjesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjani i izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolovstvu nailaziti, ali im oprosti i ne karaj. Allah u istinu voli one koji čine dobro. Mi smo zavet prihvatili i od onih koji govore, mi smo kršćani. Ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani i izostavili zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do sudnjeg dana ubacili. Allah će ih sigurno obavijestiti onome što su radili. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz knjige krijete i preko mnogo čega će i preći. A od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna, kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo njegovo i izvodi ih po volji svojoj. Iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje. Nevjernici su oni koji govore Bog je Mesij, sin Merjemin. Reci, ko može spriječiti Allaha da, ako hoće, uništi Mesiha, sina Merjemina i majku njegovu i sve one koji su na zemlji. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i na onome što je između njih. On stvara što hoće i Allah sve može. I jevreji i kršćani kažu mi smo djeca Božija i miljenici njegovi reci pa zašto vas onda on kažnjava zbog grijehova vaših? A nije tako. Vi ste kao i ostali ljudi koje on stvara. Kome hoće, on će oprostiti. A koga hoće, on će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i na onome što između njih i njemu će se svi vratiti. O sljedbenici knjige, došao vam je poslanik naš, nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika, da vam objasni, da ne biste rekli, nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje, pa došao vam je to onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje Allah sve može. A kad Musa reče narodu svome, o narode moj, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada je neke od vas vjerovjesnicima učinio, a mnoge vladarima, i dao vam ono što ni jednom narodu nije dao. O narode moj, uđite u svetu zemlju koju vam je Allah dodijelio i ne uzmičite nazad, pa da se vratite izgubljeni. Oni rekoše, o Musa, u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju nećemo ući dok god oni iz nje ne izađu. Pa, ako oni iz nje iziđu, mi ćemo onda sigurno ući. Dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je On darovao milost svoju, rekoše, navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, bit ćete sigurno pobjednici, a u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici. O Musa, rekoši oni, dok god su oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Hajde ti, gospodar tvoj, pa se bijte. Mi ćemo ovdje ostati. Gospodaru moj, reče Musa, ja osim sebe imam moć samo nad bratom svojim, zato presudi nama i ljudima griješnim. Četrdeset godina oni će zemljom lutati, reče on, jer će im sveta zemlja zabranjena biti, a ti ne tuguj za narodom griješnim. I ispriča im priču o dvojici Ademovi sinova, onako kako je bilo. Kad su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao, sigurno ću te ubiti. Allah prima samo od onih koji su dobri, reče onaj. I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bi pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, gospodara svjetova. Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grije i da budeš stanovnik u vatri, a ona je kazna za sve nasilnike. I strast njegova naveda da ubije brata svoga, pa ga on ubi i postade jedan od izgubljenih. Allah onda posa jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. Teško meni, povika on. Zar ja ne mogu kao ovaj gavran da zakopa mrtvo tijelo brata svoga i pokaja se. Zbog toga smo mi propisali sinovima Israilovim. Ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih i poslije toga na zemlji sve granice zla prelazili. Kazna za one koji protiv Allaha i poslanika njegova vojuju i koji nered na zemlji čine jeste da budu ubijeni ili razapeti ili da im se u nakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju, to im je poniženje na ovom svijetu, a na onom svijetu čeka i patnja velika. Ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete i znajte da Allah prašta i da je milostiv. O vjernici, Allaha se bojite i nastojite da mu se umilite i na putu njegovu se borite da biste postigli što želite – kad bi sve ono što je na zemlji bilo u posjedu nevjernika i još toliko i htjeli da se otkupe od patnje na onom svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna. želje će oni da iz vatri iziđu, ali im iz nje neće izlaska biti. Za njih će biti patnja neprestana. Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove. Neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha. Allah je silan i mudar. A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se, Allah će sigurno oprostiti. Allah doista prašta i samilostan je. Ti sigurno znaš da samo Allah ima vlast na nebesima i na zemlji. On kažnjava onoga koga hoće, a prašta onome kome hoće. Allah sve može. O poslaniće, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovani ispoljavaju oni koji u ustima svojim govore vjerujemo, a srcem ne vjeruju. I jevreji koji izmišljotine mnogo slušaju i koji tuđe riječi rado prihvataju, a tebi ne dolaze. Koji smisao riječima smjesta njihovih izvrću i govore, ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati a onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi da ostavi, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi da očisti, njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu patnja golema. Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu, pa ako ti dođu, tim ili presudi ili se okreni od njih. Ako se okreneš od njih, oni te ne mogu ni malo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo, jer Allah voli pravedne. A otkuda oni traže od tebe da im sudiš kad imaju te vrat u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni, jer nisu nikakvi vjernici. Mi smo objavili te vrat u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahu i knjigu i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kad budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojite mene i ne zamjenjujte riječi moje za nešto što malo vrijedi. A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. Mi smo im u njemu propisali glava za glavu i oko za oko i nos za nos i uho za uho i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odustane, bit će mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio, pravi su nasilnici. Poslije njih smo Isa, sina Mirjemina, poslali, koji je priznavao vrat prije njega objavljen, a njemu smo dali inđil u kome je bilo uputstvo i svjetlo i da potvrdite vrat prije njega objavljen u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali. I sljedbenicima Inđila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio, pravi su griješnici. A tebi objavljujemo knjigu, samu istinu da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i ne odstupaju od istine koja ti dolazi. Svima vama smo zakon i pravac propisali, a da je Allah htio, on bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali on hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti. Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas ono onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i čuva ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni, a mnogi ljudi su zaista nevjernici. Zar oni da traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici. A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna, kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći, bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi. Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati. A oni koji vjeruju reći će, zar su to oni koji su se zaklinali Allahom svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama?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 Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Vaši zaštitnici su samo Allah i poslanik njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zeka daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i poslanika njegova i vjernike, pa Allahova strana će svakako pobijediti. O vjernici, ne prijateljujte sa onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data knjiga prije vas ili bili mnogobošci i Allaha se bojite ako ste vjernici. I kad pozivate na molitvu i to za podsmih i zabavu uzimaju zato što su oni ljudi koji ne svačaju. Reci, o sljedbenici knjige, zar da nas osuđujete zato što vjerujemo u Allaha i ono što nam se objavljuje i ono što je objavljeno prije, a većina ste griješnici. Reci, hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio. Oni koji su se šeitanu klanjali, njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s pravog puta odlutali. A kada vam dolaze, oni govore, vjerujemo. Ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi i odlaze. Allah dobro zna ono što oni kriju. Vidiš mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono što je zabranjeno jedu, ružno li je to kako postupaju. Trebalo bi da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraćaju. Ružno li je to kako postupaju. Jevreji govore, Allahova ruka je stisnuta, stisnute bile ruke njihove, i prokleti bili zbog toga što govore ne. Obje ruke njegove su otvorene. On udjeljuje koliko hoće. A to što ti objavljuje gospodar tvoj pojačat će kod mnogih od njih zavludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do smaka svijeta. Kad god pokušaju da potpali ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje da na zemlji smutnju prave. Allah ne voli smutljivce a da sljedbenici knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovi i sigurno bismo ih uveli u dženecke bašće uživanja. Da se oni pridržavaju te vrata inđila i onoga što im objavljuje gospodar njihov, imali bi šta da jedu i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi većina njih. O poslaniće, kazuj ono što ti se objavljuje od gospodara tvoga. Ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu njegovu, a Allah će te od ljudi štititi. Allah zaista neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Reci, o sljedbenici knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali te vrata i inđila i onoga što vam objavljuje gospodar vaš a to što ti objavljuje gospodar tvoj pojačat će u istinu. Kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanje, ali ti ne izgaraj zbog naroda koji neće da vjeruje. Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili jevreji i sabijici i kršćani, oni koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Mi smo od sinova Israilovi zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad god bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a drugi ubijali. Mislili su da neće biti na muke stavljeni, pa su bili slijepi i gluhi. I onda kad je Allah primio pokajanje njihovo, mnogi od njih su opet bili slijepi i gluhi, Allah dobro vidi ono što oni rade. Nevjernici su oni koji govore Bog je Mesih, sin Merijemin. A Mesih je govorio, o sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu i mome i vašem gospodaru. Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti, a nevjernicima neće niko pomoći. Nevjernici su oni koji govore, Allah je jedan od trojice, a samo je jedan Bog. ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja će zaista stići svakog od njih koji nevjernik ostane. Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od njega? Ta Allah prašta i samilostan je. Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili poslanici, a majka njegova je uvijek istinu govorila – i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako i mi iznosimo jasne dokaze i pogledaj zatim njih kako se odmeću. Reci, kako možete, pored Allaha, da se klanjate onome koji nije u stanju da vam kakvu štetu učini, ni da vam neku korist pribavi, Allah je taj koji sve čuje i zna. Reci, o sljedbenici knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, suprotno istini i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su još davno zalutali i mnoge u zablud odveli i sami s pravoga puta skrenuli. Jezikom Davuda i Isa, sina Mirjemina, proklete su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali, zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili. Jedni druge nisu odvraćali od griješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali? i vidiš mnoge od njih kako s mnogoborcima prijateljuju. Ružno je zaista ono što sami sebi pripremaju, da se Allah na njih rasrdi i da upatnje vječno ostanu. A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali mnogi su od njih nevjernici. Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljučiji neprijatelji jevreji i mnogobožci, i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore mi smo kršćani, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. Istinu je rekao uzvišeni Allah.